والحمد لله الذي يسر لنا اللقاء بكم وزيارتكم dan segala puji bagi Allah di mana Allah telah memudahkan kepada kita di mana kita bisa berkumpul dan menziarahi ya antum semuanya wa ara wujuh aba'in kiram wa ikhwanin a'izza' wa abna'in fudala dan saya melihat wajah-wajah para bapak-bapak dan para saudara sekalian dan anak-anak para talabatul ilm harisah ala tahsilil ilm sangat antusias ya semuanya kalian untuk menuntut ilmu wa ala al istifadah dan mengambil ya, faedah. وهذا يبشر بخير ولله الحمد. Dan ini merupakan kabar gembira ya, dengan kebaikan dan segala puji bagi Allah. ووجدناكم كما عهدناكم كل سنة. Dan kami ya, كما تعودنا أن نراكم كل سنة. Ya, sebagaimana biasanya setiap tahun ya, kita yang membiasakan pertemuan kita ini bal antum fi izdiyadin walillahil hamd Ziyada. dan kalian alhamdulillah ya bertambah dari jumlah yes ya, pertemuan setelah pertemuan ziyadatun fi tahsil ilm ya tambahan di dalam ya menghasilkan ilmu wa ziyadatun fi a'dadikum dan juga di dalam bertambahnya jumlah kalian وهذه نعمة من الله تعالى dan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه dan di dalam sahih Bukhari dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Beliau berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di mana kalian mempelajari Al-Qur'an. وكذلك في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما dan sebagaimana di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari jalan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Anhuma radhiyallahu taala an anhuma. Anhuma. Semoga Allah merahmat meridai beliau dan ya orang tuanya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Beliau berkata dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan memfakihkan dia dan memahamkan dia di dalam agama ini. Fafil hadithain zikrul khairiyah. Dan pada dua hadis ini terdapat penyebutan dari bentuk kebaikan. Khairiyatu man yatafaqqah fid din. Itu kebaikan orang yang mendalami dan mempelajari Al-Quran. وخيرية من يتعلم ويتفقه معاني القرآن الكريم dan kebaikan orang yang mendalami dan mempelajari Al-Quran وهذا من باب الخصوص والعموم dan ini diantara bentuk bab khusus dan keumuman فالتفقه في الدين رأسه وأصله التفقه في القرآن الكريم Dan tafaqquh fid din, mendalami dan mempelajari Al-Quran, puncaknya dan asasnya adalah mempelajari ya Al-Quran. والتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا التفقه فيما جاء من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم dan juga mempelajari dan memahami perkataan ya para salah para sahabat ya dan amalan mereka iz luzum lianna afwan lianna luzum hadi as-sahabah aslun min usul ahli sunnah kana ya luzum istiqamah isi ya, hmm, ayo luzum يعني الاستقامة والتمسك yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada pada ya jalan salaf كما قال الإمام أحمد في أصول السنة sebagaimana berkata Imam Ahmad di dalam usul sunnah أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ya usul sunnah ya adalah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang ya dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majaa ya, dengan apa yang datang para ya, sahabat radhiyallahu taala anhum كلما زاد الفقه في الدين في بيت زادت خيريته setiap kali bertambah ya fakih di dalam sebuah ya rumah di dalam keluarga maka bertambah ya kefakihan ya di dalam ya, agamanya wa zada ahlu baitin min ta'allum al-quran wa at-tafaqquh fihi zada al-khair fihim dan setiap kali bertambah ya, kefakihan di dalam satu ya, keluarga di rumah maka bertambahlah pada mereka kebaikan di dalam agama ini وهكذا كل أهل حي ومدينة dan begitu juga ya, terjadi pada sekumpulan masyarakat dan ya, pada sebuah ya, kota ثم عموم المجتمع dan juga secara ya, keumuman ya, masyarakat يزيد الخير فيه ويقل الشر إذا كثر فيه الفقه في الدين itu bertambah kebaikan dan minimnya kejelekan jikalau mereka ya, memperdalami dan tafakuh di dalam agama ini. وفي حديث جبريل المشهور الطويل Dan di dalam hadis Jibril alaihissalam yang masyhur yang panjang وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان di mana Nabi saw ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman wa annahu 'aqaidul qulub. Hmm. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ya bahwasanya iman itu adalah terkandung padanya ya akidah-akidah kuaid dari yang yang terdapat di dalam hati. من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره yaitu dari bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jal dengan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari kiamat dan dengan takdir yang baik dan yang jeleknya. Thumma sa'alahu 'anil Islam. Kemudian setelah itu wa kana qad sa'alahu 'anil Islam. dan sebelumnya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu tentang Islam. Fa akhbarahu bi annahu al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah. Di mana beliau alaihi salatu wasallam menjawab Islam terdiri dari amalan-amalan yang tampak yang zahir. Min al-shahadatain wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait. Itu dalam bentuk persaksian dua persaksian kalimat syahadatain, kemudian menegakkan salat, ya, membayar, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. فهذه يبنى عليها الإسلام يبنى dan ini yang dibangun di atasnya din Islam كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما sebagaimana terdapat juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس di mana beliau alaihissalatu wassalam bersabda dibangun Islam di atas lima perkara. Fadzakara hadhihi al-khams. Maka beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan lima yang kita sebutkan tadi. ثم سأله عن الإحسان. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya setelah Islam dan iman, kemudian ditanya tentang ihsan. فأخبره بأنه عمل القلوب. Kemudian beliau mengkhabarkan ihsan adalah dari bahagian amalan-amalan hati. Min muraqabatillah wal khawf minhu wa Dari bentuk muraqabah, ya, diawasi kepada Allah Taala dan eh, takut kepada Allah Taala dan wakhshyati dan takut kepada Allah Azza wa Wajal. Fakala al-ihsan an ta'bud Allah kaa'nka tarah. Kemudian beliau Alaihissalam mengatakan tentang Islam, yaitu di mana engkau mengibadai Allah Azza wa Wajal seakan engkau melihatnya. Fainnaka illa takun tarah, fainnahu yarak. Jika tidak, ilm takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak sanggup untuk demikian, ya maka Allah yang melihatmu. Hakeka yajib an yatarabba al-muslim wal muslimah. Maka hendalah yang demikian wajib ya seorang muslim laki dan muslimah yang mereka terdidik di atas yang demikian. Wa man yatlubul ilm. Dan terlebih khusus bagi ya siapapun yang menuntut ilmu ini. wa huwa anna Allah yarahu ya di mana Allah azza wajal melihatnya yasma'u kalamak yang di mana Allah mendengar pembicaraannya wa ya'lamu khafaya qalbika wa niyyatik dan Allah mengetahui perkara hal-hal yang terbetik ya di dalam hatinya dan niatnya an turaqib Allah wa وتخشاه dan hendaklah ya kamu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal dan merasa takut kepadanya. Wa an ta'lama ya talib al-ilm. Dan hendaklah engkau berilmu wahai para penuntut ilmu. Wa ya ayyuhal muslim wal muslimah. Wahai para laki-laki muslim dan ya muslimah. Annaka law khada'ta kullan nas falan takhda' Allah. Di mana engkau jikalau engkau menipu ya siapapun manusia tapi engkau tidak bisa menipu Allah azza wajal fa innahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur karena Allah zat yang maha mengetahui apa yang tersembunyi ya di apa yang tersembunyi di dalam hati-hati dan ya dari pandangan-pandangan mata لهذا عرف العلم عدد من السلف بأنه خشية الله oleh kerana itu, para ulama salaf mendefinisikan tentang ilmu tersebut adalah takut kepada Allah Azza wa Jal. Kama jaa an Ibn Mas'ud wa Ibrahim al-Nakha'i wa ghairihima. Sebagaimana datang dalam perkara ini dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud dan Ibrahim, Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala. Anna al-ilma khasyiatullah. bahwasanya ilmu itu hakikatnya adalah takut kepada Allah Azza wa Jal. Kama qala Allah Azza wa Jal, "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u." Sebagaimana Allah berfirman, ya, "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu itu ulama. Fa ahlul ilm haqiqatan هم الذين يخشون الله تعالى Maka orang-orang ahlul ilmu. Ya, ahlul ilmu yang hakikatnya itulah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Wa talibul ilm, iza khashiya Allah, tahassalat lahu umurun azimah. Seorang penuntut ilmu, apabila dia takut kepada Allah, maka dia akan terhasilkan perkara yang besar pada dirinya. Al-awwal, imtana'a an yakula ala Allahi bighayri ilm. Masya Al-awwal yang pertama alla yaqula 'ala uh, طيب ايش العباره القريبه الأول أن يحذر من القول على الله بغير علم di mana seorang akan merasa ya takut untuk berkata atas nama Allah tanpa didasari ilmu. fala yufti illa biilm maka dia tidak akan berfatwa kecuali dengan ilmu wala yuhallil wala yuharrim illa biilm dan dia tidak akan mengharamkan dan menghalalkan kecuali dengan ilmu wala yaqbal shay'an aw yarudduhu illa biilm dan dia tidak akan menerima sesuatu ya pertama kali kecuali dengan didasari atas ilmu qala ta'bal shay'an yaqbal يقبل يعني لا لا لا يقبل إيه خلاص خلاص قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم sebagaimana firman Allah azza wajal wala taqfu ma laka taqfu yani la tattabi' wala taqfu janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada padamu ya, ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sesungguhnya ya pandangan pendengaran dan hati seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah azza wajal فالقول على الله بغير علم حرام maka berbicara atas nama Allah atas din Allah tanpa didasari ilmu maka ini suatu keharaman yang besar وذنب عظيم dan dosa yang sangat besar وهذا أبو بكر الصديق أعلم الأمة بعد نبيها dan ini Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia yang paling berilmu setelah para nabi. Wa afdalu hadhihi al-ummah dan yang paling afdalnya dari umat ini. Bal huwa afdalu rajul ba'da al-anbiya'i war-rusul. Bahkan beliau manusia yang paling afdal di muka bumi ini setelah para anbiya war rasul alaihi wassalatu wassalam. Sahibu Rasulillah fil ghar wa khalifatuhu fi ummati min ba'dih. Sahabat beliau yang menemani beliau di goa dan merupakan ha. khalifah pengganti beliau setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Yus'alu an ayatin min kitabillah wa ma'naha. Dan beliau ditanya tentang ya ayat dari kitabullah dan maknanya. Wa tahdid sifat al-madhkur fiha. Dan batasan yang disebutkan pada ayat tersebut. Faqala kalimatahu al-azimah. Dan beliau mengatakan kalimat kalimatahu al-azimah merupakan kalimat ucapan yang sangat agung dan besar. Ayu sama'in tudilluni. Ayu tanah. Ayu sama'in tudilluni. Pendengaran mana yang eh sama langit mana yang akan men, menaungi saya wa ayu ardin ardin tuqilluni ay tahmiluni dan bumi mana yang yang telah memikul saya Idza qultu fi kitabillah ma la a'lam. Apabila saya berkata tentang kitabullah yang saya tidak mengetahuinya. Fa man 'azuma khawfuhu min Allah Barang siapa yang besar ya takutnya kepada Allah Azza wa Jall. Lam yaqul kalimah fi dinillah illa bi'ilm. Maka dia tidak akan berbicara di dalam agama Allah kecuali dengan ilmu. وقد كثر في هذا الزمان القول على الله بغير علم dan kita lihat pada hari zaman-zaman ini sangat banyak orang-orang yang berbicara tanpa ilmu فعلينا الحذر maka hendaklah kita berhati-hati darinya والأدلة كثيرة dan dalil-dalil sangat banyak في تحريم القول في الدين بغير علم di dalam pengharaman berbicara atas nama Allah di dalam agama Allah tanpa ilmu الأمر الثاني perkara yang kedua أن طالب العلم إذا خاف من الله لم يحسد غيره maka seorang penuntut ilmu apabila dia takut kepada Allah dia tidak akan berbuat hasad kepada orang lain fa inna min akhbathil akhlaq al hasad karena sesungguhnya akhlak yang paling jelek adalah hasad وهو سيء بين عموم المسلمين والمسلمات وهو آه، يعني سيء يعني خلق سيء ايوه آه. آه. يعني merupakan akhlak yang terjadi mengalir ya di tengah-tengah masyarakat yang ولكن yang jelek. ولكنه بين طلاب العلم يكون اشد سوءا وخبثا akan tetapi hasad di antara penuntut ilmu ini tentu lebih jelek lagi ya di dalamnya fal hasad syarruhu kabir maka sifat hasad ya kejelekannya sangat besar huwa i'tiradun ala qadarillah wa ata'ih dan dia merupakan bentuk memprotes dan menyanggah ya takdir dan ketentuan Allah ya terhadapnya a'ta akhaka min al-ilm wal hifdz ما لم يعطك هذا Allah memberikan saudaranya ilmu dan hafalan yang Allah tidak memberikan terhadapmu dan itu merupakan ketentuan Allah. فلماذا تحسد أخاك؟ Oleh karena itu kenapa engkau berbuat hasad kepada saudaramu? وأنتم تعلمون أن سبب ذنب إبليس الحسد والكبر. Dan sebagaimana ya kalian ketahui ya jeleknya dosa iblis itu hasad dan sombong kepada ya bapa kita Adam alaihissalam. Waqatala ibnu Adam akhah bisebab hasad. Dan juga disebabkan anak cucu Adam, anak Adam membunuh saudaranya dikarenakan sifat hasad. Wa alqa ikhwat Yusuf akhahum Yusuf fil bi'r hasada dan sebagaimana yang terjadi juga pada saudara-saudaranya Nabi Yusuf eh, kepada Yusuf di mana mereka melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Wa hadhihi buyut nubuwa bait Adam wa bait Yaqub alaihimussalam. Dan ini yang terjadi pada ya keluarga dari kenabian ya di rumah keluarga kenabian itu Nabi Adam ya dan Nabi Yusuf yang terjadi pada mereka. Yaqub. Yaqub. Eh. Alaihissalam. ففعل الحسد بأبنائهم ما ذكره الله في القرآن وتقرؤونه ففعل الحسد جيد في أبنائهم أو بين أبنائهم maka ya, saling terjadi hasad di antara anak-anak ya, dari kalangan para nabi tersebut bersama sesama mereka. Ma qassahu Allah fi kitabihil karim. Apa yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lina'tabir supaya kita bisa mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah dan sungguh albab. pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Fatalibul ilm alladhi yakhafu Allah ta'ala la yahsad ikhwana. Maka seorang penuntut ilmu yang takut kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan hasad kepada saudaranya. Al-amru thalith. Perkara yang tertiga tiga yang terhasilkan pada penuntut ilmu yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Oh, tiga bas. Lish kita ala tu? Ada awal unwan. tiga wahid. Eh, khana, ya, tiga. perkara yang ketiga. Min ajil fahma. Eh, lah bas. Eh, InsyaAllah. Ya, perkara yang ketiga. Eh, الأمر الثالث أن طالب العلم الذي يخاف الله ويخشاه dan perkara yang ketiga ya, dari perkara yang di mana seorang penuntut ilmu yang takut kepada Allah Azza wa Jal la yaktumul haqq mereka tidak akan menyembunyikan kebenaran wa innama yansahu lil khalqi bi bayanil haqqi lahum dan mereka menahasati ya makhluk atau manusia ini untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran tersebut. Fakitmanul haq wa ikhfa'uh dhanbun 'azim. Menyembunyikan kebenaran dan menutup-nutupi kebenaran tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Wa khuluqun min akhlaqil yahudi wa sifatihim. Dan ini termasuk dari bentuk akhlak dari akhlak Yahudi dan sifat-sifat mereka. Al-amru rabi' أن طالب العلم الذي يخاف الله ويخشاه perkara yang keempat dari seorang penuntut ilmu yang takut kepada Allah azza wajal la ya, la yuridu bi'ilmihi ad-dunya wa mata'iha mereka tidak akan menginginkan ya perhiasan dunia dan kemegahannya فلا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah dan hina dari ayat-ayat Allah tersebut dengan dunia الأمر الخامس perkara yang kelima أنه إذا كان يخشى الله bahwasanya mereka jika takut kepada Allah استعد للقاء الله يوم القيامة mereka akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi ya, hari kiamat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa'alima anna Allah sa'iluhu an ilmihi fima amila fih. Di mana Allah akan menanyakan dia tentang ilmunya dan tentang apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Hal akhlasa lillahi fi talabih? Apakah dia ikhlas di dalam menuntut ilmu? Hal akhlasa lillahi fi nashrihi wa ta'limih? Apakah dia ikhlas di dalam menyampaikan ilmu tersebut dan menyebarkannya? Hal amila bima alim? Apakah dia ya berilmu dengan apa yang dia beramal dengan apa yang dia ilmui tersebut? Fa idza alima biwajibin fa'ala. Di mana apabila dia berilmu dengan suatu kewajiban kemudian dia melakukannya? Wa idza alima biharamin taraka. Dan apabila dia berilmu dengan suatu keharaman kemudian ya. dia meninggalkannya, dia menjauhinya. yuridu bidzalika kullihi wajha Allah. Tidak lain dia seluruhnya itu menginginkan ya pertemuan dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Ila ghairi dzalika min al-umur. Ila ghairi dzalik min al-umur. Apabila selain yang demikian itu dari hal yang telah disebutkan tadi, allati tadulluna ala umq ilm as-salaf. Ibarat um khali. Allati tadulluna ala qadr ilm as-salaf yang ini membuktikan kepada kita tentang kadar dan ya besarnya ya ilmu tersebut di sisi salaf kaifa arrafu al-ilm bi annahu khashyatullah di mana mereka telah mendefinisikan ilmu tersebut dengan takut kepada Allah Azza wa Jal. Syirab masyarakat. InsyaAllah, الساعة عشرة 11 أيوة الساعة 11 بسم ها طيب طيب طيب ورأينا في الحديثين السابقين دلالتهما على الخيرية dan telah kita lihat dua hadis ya yang telah lalu yang membuktikan atas ya dua kebaik kebaikan yang terdapat di dalamnya dalam pada hadis tersebut كذلك قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Dan demikian itu juga di mana Allah mengatakan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Idzan fal-ilmu kama annahu sababul khairiyah huwa sababur rif'ah. Oleh karena itu, sebab kebaikan pada ilmu tersebut adalah merupakan sebab ya, dari kebaikan untuk mendapatkan ya, ketinggian. فأهله الحقيقي فأهله العاملون به لهم الرفعة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة أهله العاملون به لهم الرفعة maka orang-orang yang memang ahli di dalam ilmu yang beramal dengan ilmunya mereka mendapatkan ya ketinggian derajat ya di dunia dan di akhirat. Fi fil barzah. Yes. Ya. wa qawluhu darajat lam yuhaddaha bi'adad dan ketinggian ya derajat fi لم لم يذكر عددا معينا ليدل على عظم فضل طالب العلم Itu di mana mereka tidak menyebutkan ketinggian tersebut derajatnya berapa merupakan ini bentuk ketinggian yang besar ya derajatnya الثالث طلب العلم بصيرة yang ketiga, menuntut ilmu merupakan ya basirah, merupakan ya. Qala ta'ala, "Na'am. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Hmm. Dan Allah berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbik?" Tidakkah mereka tahu di mana Allah telah menurunkan al-haq ya kepada kamu kebenaran? kaman huwa a'ma sebagaimana ya dia kama huwa a'ma dia ha ya sebagaimana dia buta ahsantum kama qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sebagaimana juga Allah berfirman ya tidaklah pandangan mata tersebut yang buta tetapi akan tetapi yang buta tersebut adalah buta yang di hati mereka. Fal'ama alladhi yadurru al-'abd huwa 'amal qalb. Dan kebutaan yang membahayakan dan mencelakakan seorang hamba adalah kebutaan hati. Yatakhabbatu fi zulumatil jahl. Yang mereka ya serampangan di dalam kegelapan ya kebodohan. La yumayyiz baina at-tauhid wasy-syirk di mana mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik dan sunnah dan bid'ah bainal khair wasyarr di antara kebaikan dan kejelekan yaqa'u fi asbabil halak wa huwa yadhunnu annahu fi sababin najat dia terjatuh di dalam jurang kehancuran dan dia menyangka di dalam ya kebaikan ara'aita alladhi ya'ma basaruhu إذا أراد أن يمشي لا يدري إلى أين apakah dia mengetahui di mana dia berjalan يسقط في حفرة kemudian dia masuk di dalam sebuah ya, lubang yastadimu bijidarin aw sayyara kemudian yes, dia dia menabrak dinding ya kemudian sayyara mobil eh. yahjumu alaihi asadun la yantabih lahu di mana ya singa menyerangnya sementara dia tidak sadar takhruju alaihi hayyatun ta'rif hayyat ya. li taldaghahu la yadri anha ya di mana seorang datang ular ya ingin mematuknya dan sementara dia tidak sadar demikian taratan yadhhabu yaminan wa taratan yadhhabu yasara di mana dia lihat ke kanan ya kemudian dia lihat ke kiri berjalan li'annahu a'ma la yara karena dia buta tidak melihatnya bahaya yang menimpa yang tersebut asyaddu min dhalik 'amal qalb dan yang lebih bahaya lagi yang dari itu adalah ya butanya hati tadi fatajidu sahibahu yaqa' fil jahalat wad dalalat di mana ya sahibnya yang bodoh tersebut terjatuh di dalam ya kegelapan dan ya kebodohan وربما وقع في أسباب عذاب عظيم عظيم يوم القيامة. dia terjerumus di dalam ايش آه، يقع في يقع وربما وقع في أسباب العذاب الأبدي يوم القيامة. dan terkadang dia terjerumus di dalam sebab-sebab ya kebinasaan dan kehancuran yang besar. لا يميز بين الصديق والعدو. Dia tidak bisa membedakan di antara mana yang teman dan mana yang musuh. Wala bainad dar wan nafi'. Dia tidak bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang berbahaya bagi dia. Wal adilla min al-Qur'an katsiratun fi fadl al-'ilm wa ahlihi. Dan dalil-dalil dalam Al-Qur'an sangat banyak tentang keutamaan ilmu. Wa kadzalika min as-sunnah. Begitu juga di dalam sunnah. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم dan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه sebagaimana di dalam sahih muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam menuntut ilmu سهل الله له به طريقا الى الجنه maka Allah memudahkan bagi dia ya satu jalan untuk menuju jalan surga Allah azza wajal ikhwani wa abai al-kiram. saudara-saudara saya dan bapak-bapak yang bapak saya yang mulia هذا العلم الذي بهذه المنزله dan ilmu ini dengan kedudukan derajat seperti ini ونهايته جنة رب العالمين. puncaknya adalah jannah Allah Rabbil Alamin. وما فيها من النعيم. dan apa yang terkandung terdapat di dalamnya kenikmatan yang besar. وأعظم نعيمها رؤية الله تبارك وتعالى فيها. dan kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. وقد ذكر الله Qur'an القرآن Sunnah. Ya. أوصاف الجنة وأنواعا من نعيمها. dan sungguh Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sunnah. Ya, di dalam sun dan sunnah tentang kenikmatan kenikmatan surga dan sifat-sifatnya. تحفيزا للنفوس وتنشيطا لها لتطلب الجنة. dan ini bentuk dalam supaya kita antusias dan bersemangat untuk ya menuju dan menghasilkan jalan menuju ke surga Allah Azza wa ولتسعى النفوس الكريمة إلى هذه الجنة والعيش فيها ولتسعى النفوس الكريمة أو لتسعى النفوس الخيرة اختر ما شئت آه، ولتسعى النفوس إلى supaya jiwa-jiwa ini ya mendorong untuk kita ya bisa untuk menggapainya dari surga tersebut dengan sebab-sebabnya. Wah قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره sungguh telah datang di dalam Sahih Bukhari ya Syekh min hadis Anas ya, datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya jannah di mana Rasulullah SAW mensifatkan bahwasanya surga itu diliputi dengan sesuatu hal yang tidak disukai dengan jiwa dan diliputi neraka Allah tersebut dengan sesuatu hal yang disenangi oleh nafsu dan jiwa ini. Alhamdulillah. Masya-Allah. بارك الله بارك الله بارك الله ومما يسهل هذه المكاره عليك طلب العلم dan di antara sebab yang memudahkan di dalam perkara ini untuk menuju ke surga Allah adalah menuntut ilmu. لقوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا الى الجنه Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah taala. Masyaallah. Waktu azan. Tuadzin? Wa qala sallallahu alaihi wasallam taliban manhuman la yashba'an طالب علم wa talibud dunya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih dua perkara yang penuntut tidak akan merasa puas dan kenyang di dalamnya adalah yang pertama penuntut dunia dan yang kedua adalah penuntut ilmu jazakallahu khairan ustaz zaid afadana aidan biqoulihi sahih ana lam aqul sahih huwa al-hadis sahih أيوة حديثني صحيح طيب بسم الله جزاكم الله يسلم وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ min ilmin la yanfa dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat wal ilmu alladhi la yanfa anwa' dan ilmu yang tidak bermanfaat itu sangat banyak jenisnya. al awal ilmun muharram. Yang pertama ilmu yang haram. Ka ilmi tanjim seperti ilmu perbintangan. Wal kihana ilmu perdukunan. Wal falsafa wal kalam ilmu filsafat dan ilmu kalam. Alladhi ajma'a as-salaf ala dhammih di mana ijma' para kaum salaf ya atas keharamannya والتحذير منه dan peringatan mereka di dalamnya وألفت في ذلك كتب bahkan dikarang di dalamnya kitab-kitab asani. yang kedua adalah وهو داخل في القول على الله بغير علم yaitu ilmu yang di mana di sini masuk di dalam berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ilmu ra'i yaitu ilmu akal wa huwa al-amal wal qaul bil ara' yaitu ilmu yang beramal dengan akal dan pandangannya allati la tubna 'ala ad-dalil asy-syar'i yang di mana ilmu itu tersebut tidak dibangun di atas landasan ya dalil syar'i fa huwa ar-ra'yul madhmum dan ini merupakan akal pandangan yang dicela kama qala ali ibn abi talib radhiyallahu anhu sebagaimana perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu law kana ad-din bir-ra'y law jikalau seandainya agama ini diukur dengan akal la kana mashu asfal al-khuf awla min a'la sudah tentu yang di bawah khauf ya khauf kalau dalam syari syariat taharah itu ada khauf ya disunahkan itu diusap yang bagian atasnya tetapi kalau seandainya diukur dengan akal, tentu yang lebih pantas yang diusap adalah bagian bawahnya, karena itu yang kotornya. Walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahira khuffaih. Namun saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian beliau mengusap akan tapi yang mengusap beliau usap adalah yang atasnya bukan di bawahnya. Fad-din ittiba'. Maka agama ini diukur dengan yang mengikuti dalil. الأمر الثالث yaitu perkara yang ketiga من العلم الذي لا ينفع di antara bentuk ilmu yang tidak bermanfaat هي علوم في نفسها فاضلة yang pada dasarnya ilmu tersebut ada keutamaan ولكنها تشغل عن أهم منها وأوجب namun dia ya menyibukkan dari yang lebih wajib الرابع علم لا تعمل به la ta'ilm, la ta'mal bihi ya yaitu yang keempat adalah ilmu yang tidak perlu diamalkan dengannya wa la tantafi' bih ya dan ilmu yang dimana tidak memberikan manfaat fayakunu wabalan 'alaika ya sehingga menjadi ilmu tersebut bentuk bencana dan mudarat baginya wa hujjatan 'alaika bahkan hujah atas dia كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu bisa hujah bagimu dan juga bisa hujah atasmu وقبل أن أختم أريد أن أنبه dan ah. jarang saya yang mengingatkan at fadli dzikir apabila kita membaca Al-Qur'anul Karim itu ayat tentang keutamaan zikir annas mukhtalifun fi ma'na hadha dzikir manusia berselisih di dalam makna tentang zikir ini wa ahdathu fihi bid'ah bahkan mereka mengada-ada di dalam perbuatan bid'ah wa tafarraqu fihi ila firaq dan mereka berpecah-pecah belah menjadi berkelompok-kelompok أما الذكر الوارد في القرآن والسنة Adapun zikir yang sahih yang datang di dalam Quran dan Sunnah سواء كان ذكرا مطلقا أو مقيدا بالأسباب sama saja apakah itu zikirnya secara mutlak umum atau secara yang perlu dibatasi diikat كذكر دخول المسجد ودخول البيت wa ghairi dhalik seperti zikir ya doa masuk masjid ya doa masuk rumah dan selainnya azkar as-sabah azkar al-masa' seperti zikir-zikir pagi dan petang atau mutlaq adh-dhikr bil kalimat al-'azimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau zikir-zikir dengan kalimat-kalimat yang umum dengan ucapan kalimat subhanallah walhamdulillah والله أكبر وغيرها مما جاء بالأحاديث dan selainnya dari zikir-zikir yang datang di dalamnya hadis أما أن نجتمع فنقولها جميعا فهذا محدث بدعة adapun ya kita berkumpul dan kita mengatakan ini zikir ya dari ini adalah bid'ah أو نقولها على آلات موسيقية كالدف وغيره في هذا نعم atau dengan menggunakan alat-alat musik atau selainnya dari semisalnya فهذا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه dan ini dikit-dikit menggunakan alat-alat seperti ini tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. فإذا جئت تنهى عن هذه البدع dan jikalau engkau akan datang mengingkari mereka dengan bid'ah yang mereka lakukan ini, قال لك أصحابها أنت تمنعنا من ذكر الله Mereka dengan serta-merta mengatakan kepadamu engkau melarang kami dari berzikir kepada Allah taala. La, la. Kita katakan tidak, tidak. Ma antum alaih laysa huwa dzikrullah almadhkur fil Quran was sunnah. Apa yang kalian di atasnya dari zikir ini tidak ada datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lam yakun hakadha yadhkurullah. النبي sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh dan ini tidak ada datang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya وهكذا المثال الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم dan ini juga permisalan kedua seperti as-salat على النبي salawat قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما yaitu ya tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Allah berfirman di dalamnya ya bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadis as-sahih dan di dalam hadis yang sahih qala sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla alayya salatan wahidah barang yang bersalawat kepada saya satu salawat saja Sallallahu alaihi biha ashra. Maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Wa rafa'a lahu biha ashra darajat. Dan Allah akan mengangkatnya sepuluh derajat. Wa hatta anhu ashra sayyi'at khati'at. Dan Allah akan menggugurkan dia sepuluh kesalahan. Wa kataba lahu ashra hasanat. Dan Allah akan menuliskan baginya sepuluh kebaikan. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ya di antara amalan yang paling utama. Wa min al-qurbat ila taala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jall. Sawa'an ja'at muqayyada fi ibadat muayyana atau mutlaka. Sama saja salawat yang tersebut ia ya, terkait dan dibatasi dengan ibadah tertentu atau secara ya umum. Misalul muqayyada as-salatu alaihi al-ibrahimiyah fi at-tashahhud. al ibrahimiyah fi at tashahhud Misal salawat Nabi yang dikhususkan, dikaitkan. Itu seperti salawat Ibrahimiyah yang terdapat di dalam tashahud. Wahia ruknun ala sahih fi salat. Dan ini merupakan salawat yang merupakan rukun di dalam salat. Man tarakaha muta'ammidan batulat salatuh. Dan siapa yang meninggalkan salawat Ibrahimiyah ini dalam tasyahud, maka batal salatnya. Wahada madhabul imam syafi'i wa ikhtiyaru wa ghayruhu minal, wa ghayrihi minal a'immah. Dan ini merupakan mazhab Imam Syafi'i dan pilihan beliau dan selain dari mazhab beliau. Unzurul adillah fi kitab Jala'ul Afham Ibn Al-Qayyim. Dan lihatlah oleh kalian di dalam kitab Jala'ul Afham oleh Imam Ibn Al-Qayyim. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. Dan begitu juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika azan. فما جاء تحديد سبب ما جاء آه، ما جاء أريد لفظة تكون آه، فما جاء من تعيينه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرعا اتبعناه dan apa yang datang salawat kepada Nabi secara ya ta'yid ya diikatkan maka kita syariatkan kita ikuti وما جاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فتكون مطلقة في أي وقت dan apa yang datang di dalamnya salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ya keumuman maka kita ya bersalawat dengannya secara keumuman la tuhaddidha bi'adad tidak boleh kita membatasnya dengan jumlahnya kaan taqul uridu al an usalli 'ala nabi kull yawm 300 marrah seperti ya engkau katakan saya ingin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari 300 300 tiga kali dalam sehari kata dia ولا تح... آه. آه. خلاص 300 kali يلا 300 جيد ولا تحددها بزمان dan juga tidak boleh salawat dibatasi dengan waktu تقول سأخصص من الظهر إلى العصر فقط للصلاة على النبي Maka saya bersalawat, saya khususkan sampai zuhur itu khusus salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا تحدد لها سببا لم يرد في في الشرع في الشرع أنه سبب. Dan juga jangan kau bersalawat kepada Nabi dengan membatasi dengan satu sebab yang dimana tidak disebabkan di dalam syariat. Lau anna rajulan kullama syariba al-qahwata aw asy-syai qala Allahumma salli ala Muhammad. Semisal seseorang ketika dia ingin bersalawat kepada Nabi di saat dia ingin meminum kopi atau meminum semisalnya dia kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza ja'ala shurbahu lil qahwati wasyai sababan lis-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjadikan ya minum kopi atau teh ya kemudian dia bersalawat itu menjadikan sebab salawat ketika dia melakukan demikian di waktunya wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'alha sababan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menjadikan ini sebab. Fayakunu hadza min al-bid'ah din Maka ini dia menjadikan sebab salawat ketika meminum tersebut ini merupakan ya bid'ah di dalam agama. Al-ijtima' lis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masajid aw ghairiha. Dan juga berkumpul di dalam masjid dan selainnya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sautin wahid wa raf'il aswat dengan satu suara dan dengan suara yang tinggi. Hada bid'atun muhdathah, lam yaf'alha nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashhabuh. Ini ini merupakan bid'ah ya yang di mana tidak dilakukan nabi dan para sahabatnya. As-sahaba sami'u an-nabi alaihi salatu wassalam fi as-salati Dan sahabat ya mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi mereka bersalawat kepada beliau alaihi salatu وهم أشد الناس حبا له dan para sahabat merupakan manusia yang paling bersangatan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam آمنوا به beriman dengan beliau ونصروه dan menolong beliau وهاجروا معه dan beliau, mereka berhijrah bersama beliau وتركوا من أجله ونصرته الأهل والمال والوطن dan beliau mereka meninggalkan ya keluarganya dan berhijrah ya dikarenakan beliau meninggalkan keluarganya hartanya walam yaf'alu hadhihi as-salawat al-mubtada'ah mereka tidak ada melakukan salawat-salawat seperti yang bid'ah ini waktafau bima syara'ahu lahum wa 'allamahum dan cukup ya apa yang datang di dalam syariat dan apa yang datang pada mereka para salaf fafazu maka niscaya mereka akan beruntung Fatariqul fawz tariquhum radhiyallahu anhum. Maka jalan keselamatan dan keberuntungan adalah jalan para sahabat. Idza ji'ta tanha an-nas 'an ma ahdathuhu min al-bid'ah fi as-salat. Apabila engkau datang kepada manusia melarang mereka untuk berselawat. Apa yang mereka buat ya, perkara yang ada-ada di dalam selawat tersebut. Qalu anta tuharrimu as-salata 'ala an-nabi. Maka mereka lantas menuduhmu, ya, engkau mengharamkan kami bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum fahimu as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqatin mubtada'ah. Karena mereka memahami bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang bid'ah ini. Kama fahimu adz-dzikr bi tariqah mubtada'ah. Sebagaimana mereka pahami zikir-zikir yang mereka lakukan dengan zikir yang bid'ah tersebut. Tiga al-ilm. Al-thalith al-ilm. Yang ketiga ya, ilmu. Aywa. Tiga ilmu. Al-ayat wal-ahadith fi fadl al-ilm مشهورة معروفة. Dan ayat-ayat dan hadis tadi tentang keutamaan ilmu itu sangat masyhur. Fa'adkhala kathirun من nas fil ilm ما ليس منه. Mereka ya, memasukkan di dalamnya ya dalam perkara ilmu yang apa yang tidak ada bahagian di dalamnya yang tidak ada ya, tuntunannya wa akhraju min al-ilm alladhi madahahu Allah ma huwa minhu mereka mengeluarkan mereka mengeluarkan apa yang ya Allah puji dari ilmu tersebut ya, yang bukan ya, bahagian darinya فوقع التحريف والتبديل. Sehingga mereka terjerumus di dalam ya merubah-rubah dan mengganti-ganti. في مفهوم العلم ومعناه. Tentang apa yang dipahami tentang ilmu dan makna ilmu yang hakikatnya. فحصل ضلال كبير. Sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang besar. فدخل علم الكلام في العلم والعلماء. Sehingga mereka masuk ke dalam ilmu kalam ya dan menjadi ulama kalam wadakhala ilmu rai wal aqis al-fasida fil ilm wal ulama dan mereka masuk ke dalam ilmu akal ya dan ilmu pandangan ya dan pada ulamanya wa adkhalu al-kihana wal khurafat wal manamat fil ilm asy-syar'i dan mereka memasukkan ilmu-ilmu ya perdukunan ilmu khurafat dan ilmu ya, ilmu-ilmu mimpi-mimpi ya, ke dalam ilmu syariat. Wa laysa hadha muradullah wa la murad rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini bukan yang diinginkan Allah Azza wa Jalla, bukan pula diinginkan rasulnya alaihi salatu wasallam. Lihadha yaqulu al-Imam Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi. Oleh karena itu berkata Imam Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah taala. Rahimahullah taala. Jamil, ada hakul ulama. Mantaz. Ah, mantaba. Ha? Eh, ada hakul ulama. Ini merupakan hak dari ulama mendoakan mereka. Kita mendapatkan faedah dari mereka dan kita mendoakan rahmat kepada mereka. ايه ترجم ماشي ترجم نعم هذا حق فأحسن الأستاذ Zaid في ذلك وقصرت Di sini saya menambahkan apa yang beliau tidak menambahkannya. Rahimallahu al-Imam ad-Darimi. Semoga Allah merahmati Imam Ad-Darimi. Dan seluruh imam-imam Islam. Dan ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan setiap siapa saja dari ulama kita mendapatkan ya ilmu dari mereka dan faedah. Dan setiap siapa saja dari ulama kita mendapatkan dan kita mendoakan mereka dengan ampunan dan rahmat dan memasukkan mereka ke dalam sorga. Dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wain kana hiyan, Dan jikalau mereka hidup, kita memohon kepada Allah semoga Allah menjaga mereka dan memberkahi hidup mereka. فإن هذا من حقوق أهل العلم علينا قديما وحديثا. Dan ini merupakan hak-hak ya mereka bagi kita yang dahulu dan yang sekarang. هذا الإمام الدارمي رحمه الله توفي عام 208 للهجرة. Dan ini Imam Ad-Darimi ya rahimahullah taala diwafatkan pada tahun 200 ya 80 280 80 yaitu 280 Hijriah. قال في كتابه النقض beliau في الرد على بشر المريسي beliau berkata di dalam kitabnya bantahan terhadap ya Bishir al-Marisi al-Mu'tazili al-Jahmi صفحه 397 itu di halaman eh, 317 eh 397 aywa aywa jazakallah Ta'ammalu fi kalamihi rahimahullah. Perhatikan ucapan beliau. Qala wa qad alimna. Dan sungguh kami ketahui. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'ni bi talab al-ilm amayat ashab al-kalam. Beliau bukan memaksudkan terhadap penuntut ilmu dari apa yang وأهل ال- amayat عمايات يعني الضلالات itu bukanlah dari yang beliau maksudkan penuntut ilmu di sini adalah dari bentuk kesesatan أصحاب الكلام dari orang-orang ya, ilmu kalam وأهل المقاييس أي القياسات الفاسدة dan dari orang-orang yang ahli kias yang rusak ولكن عنا به ما يؤثر عنه dan yang kata tapi yang beliau maksudkan di sini apa yang diasarkan darinya itu yang ilmu. Idzan an sallallahu alaihi wasallam fil ahadits fi fadl al-ilm. Oleh karena itu ya yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keutamaan ilmu. Innama ya'ni bihi ma yu'thar anhu wa yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang beliau maksudkan adalah ilmu tersebut apa yang diriwayatkan dan diasarkan darinya. وهو حديثه وسنته yaitu hadisnya dan sunnahnya وسنة أصحابه dan sunnah para sahabat-sahabat beliau إذ وصانا بها فقال di mana beliau telah mewasiatkan kita dengan berkata فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين di mana beliau bersabda alaihi salatu wasallam wajib bagi kalian dengan mengikuti sunnah saya dan sunnah khulafa ar-rasyidin وهذه الكلمة المختصرة dan ini merupakan ya kalimat yang ringkas في افتتاح الدورة di dalam pembukaan daurah دورة الإمام الشافعي الثانية عشرة di dalam daurah Imam Syafi'i yang ke-12 ini في باكنبارو في معهد تعظيم السنة di Pekanbaru di Ma'had Pondok Ta'zim As-Sunnah الذي يقيم عليه ويشرف عليه الأستاذ الفاضل الشيخ ذو الأكمل yang dipimpin dan di ya bertanggungjawabkan di dalamnya oleh ustaz kita yang mulia ya ustaz Abdul Akmal wafaqahu wa jami' asatidha wal ikhwa ma'ahu wa jami' at wat talibat semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan seluruh para tulab dan seluruh ya ikhwan seluruhnya wa waffaq wa taqabbal min al-jami' dan semoga Allah memberikan ya taufik ya kepada kita seluruhnya من الماء القائمين في المعهد أو القادمين الآن إليه مسافرين إليه dari orang-orang yang datang ya ke ma'had ini dan yang safar ya padanya. وكان حق هذه الكلمة أن تكون للشيخ الفاضل المشرف على الدورة. Dan ini merupakan ya kalimat ya pembukaan yang seharusnya yang utama adalah yang di mana ini adalah kalimat Syekh Ruzaik hafizahullah taala. ولكن لعارض صحي خفيف إن شاء الله عز وجل يزول عنه بحول الله وقوته ثم يبت- نبتدئ دروسنا معكم من الغد إن شاء الله Ya, dikarenakan beliau ada sedikit ya, penyakit yang ringan, semoga Allah menyembuhkan, semoga Allah memberikan kesehatan beliau dan insyaallah eh, beliau akan ya menyambungnya esok hari. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jal ya mohon keselamatan dan ampunan di dunia dan di akhirat. اللهم عافنا في أبداننا Ya Allah, semoga Allah ya Allah memberikan ya kesehatan kepada badan-badan kita. وفي أسماعنا وأبصارنا وقواتنا Ya, semoga Allah memberikan di dalam pendengaran kita dan pendengaran kita kekuatan اللهم تقبل منا إنك أنت الغف السميع العليم Ya Allah semoga Ya Allah berikanlah dan terimalah apa yang ada pada kami. Engkau semazat yang maha mendengar. Dan terimalah taubat kami dan engkau sebaik-baik penerima taubat. Allahumma waffiq ulata amri al-muslimin fi kulli makan lima tuhib wa tarda. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin seluruh kaum muslimin kepada apa yang engkau cintai dan redai. وعنهم على ما فيه صلاح بلادهم والعباد Dan berilah pertolongan mereka ya, di dalam kebaikan untuk menegakkan negeri mereka dan rakyat mereka. اللهم ادفع الشرور والفتن عن بلاد المسلمين عامة Ya Allah, tolak, tolaklah dan hindarilah ya kami dan seluruhnya dari negeri kaum muslimin dari fitnah dan kejelekan. اللهم واصرف عن بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين Ya Allah hindarilah ya kita seluruhnya kaum muslimin dan negeri kaum muslimin dari makar dan ya tipu daya ya dari musuh kaum muslimin. Wa alif ya Allah ya Rabb baina qulubihim 'ala al-haq. Ya Allah satukanlah ya hati-hati ya kaum muslimin di atas kebenaran. Allahumma wahdina lima ikhtalafu fihi min al-haq bi idznik. Ya Allah berilah kami hidayah petunjuk kepada apa yang mereka kepada apa yang diperselisihkan di dalamnya. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma aslih lana niyyatina wa zawjatina wa dhurriyyatina. Ya Allah, islahkanlah, perbaikilah ya keluarga kami, istri kami dan anak keturunan kami. Walhamdulillahirabbil ya. alamin. Wa wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Dan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu